batendo palme e pá Vou chegar batendo palme e pá Mas é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Mas é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida. Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimigas. Não conhece é bem difícil e eu vou me apresentar. Sai da frente, a melhor do baile vai passar. Cabeça tá. erguida, pés no chão, uma renta extrovertida. Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimigas. Não conhece é bem difícil e eu vou me apresentar. Sai da frente, a melhor do baile vai passar. Vou, chegar batendo palme, papapá, papapá, vou chegar batendo palme, papapá, papapá. batendo palme, pa pa pa pa pa pa pa. Vou chegar batendo palme, pa pa pa pa pa pa pa. Nós é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Nós é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Ah ah ah ah ah ah. Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida. Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimigas. Não conhece é bem difícil e eu vou me apresentar. Sai da frente, a melhor do baile vai passar. Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida. Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimigas. Não conhece é bem difícil e eu vou me apresentar. Sai da frente, a melhor do baile vai passar. Vou, chegar, vou, chegar, vou, chegar, vou chegar batendo palme, papá pá, pá, pá, pá. Vou chegar batendo palma e pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Nós é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Nós é chave, tira onde se exploda quem não gostar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Oxi, mano. Como é que eu vim parar? Ô, oh, tô preso aqui, mano. Ô, ô, ô. oxi. Ô, Dani! Me tira daqui, Dani! Como é que eu vim parar aqui, mano? O que, que é isso aqui? Oxi, Leires? Jermes? O que você tá fazendo aqui, Kevin? Eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui, médico? Ah. Olha aqui, a Dani aqui, mano. Ô, ah. Dani! Tira nós daqui, mano, eu não acredito. Você acredita? Tira Mano. Minhas... Oxi. Ô, Dani. Vou ter que lançar mais calma, hit, mano. Calma, calma, calma, calma, que eu Oxi. vou mostrar pra vocês a saída desse mundo. Ô, Dedê, tira... eu tenho que lançar mais hit, ó, mano. Eu tenho que pegar a mulher, Dedê. Vou te pegar a mulher? Vamos eu ali que eu vou... Tira. Tem umas meninas, vou ter que lançar música nova, mano. Eu fiz música nova, mano. Mas, onde é outra Não, eu tenho é muita mina. Eu tenho um monte de vídeo pra fazer, muito vídeo pra fazer. Muito vídeo.